บุ๊กทู เจ็ดสิบเก้านิโอเฮลฟิอสคำคุณศัพท์สอง adjektiver 2ดิฉันสวมชุดสีฟ้า Jeg har en blå kjole på ดิฉันสวมชุดสีแดง Jeg har en rød kjole på ดิฉันสวมชุดสีเขียว Jeg har en grøn kjole på ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำ Jeg køber en sort taske ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล Jeg køber en brun taske ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว Jeg køber en hvid taske. ดิฉันต้องการรถคันใหม่ Jeg har brug for en ny bil. ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง Jeg har brug for en hurtig bil. ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย Jeg har brug for en komfortabel bil ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน Deroppe bor der en gammel kvinde ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน Deroppe bor der en tyk kvinde ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง Dernede bor der en nysgerrig kvinde แขกของเราเป็นกันเอง Vores gæster var rare mennesker. แขกของเราเป็นคนสุภาพ Vores gæster var høflige mennesker. แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ Vores gæster var interessante mennesker. ดิฉันมีลูกที่น่ารัก Jeg har søde børn แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน Men naboerne har frække børn ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ Er dine børn artige?